Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, March 2002. John, Chapter 1 Εναρχή είναι ο λόγος, και ο λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο λόγος, ούτως είναι αρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ούτε Ο γεγονέν εν αυτό ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φένει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. εγένετο το άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού. Όνομα αυτό Ιωάννης. Ούτως ήλτεν εις μαρτυριάν, ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, ή να πάντες πιστεύσος εν δι' αυτού. Ούκιν εκείνος το φως, αλλη να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ειν το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Εν το κόσμο ειν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκέγνω. Εις τα ίδια ήλτεν, και οι ίδιοι αυτόν ου Όσοι δε ελαβόν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, τις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού, ή ουκ εξαιμάτων, ούδε εκτελήματος σαρκός, ούδε εκτελήματος ανδρός, αλεκ Θεού εγενήθησαν. Και ο λόγος σάρξ εγένετο, και εσκήνωσεν ένιμην, και εδεασάμιθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης κάρτος και αλητίας. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού, και κέκραγεν λεγόν, ούτως είναι ο υπόν, ο όπισου μου ερχόμενος εμπρόστεν μου γεγονέν, ότι πρώτος μου ειν, ότι εκ του πληρώματος αυτού ημίς πάντες ελάβομεν, και κάριν αντικάριτος ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η κάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Θεόν σε ορακεν πόποτε. Μονογενής Θεός, ο όν εις το κόλπον του πατρός εκείνος εξηγήσατο και αυτή έστεινε η μαρτυρία του Ιωάννου, ότι επέστειλαν προς αυτόν Ιουδαίοι εξ Ιεροσολυμών γερείς και Λεβίτας, για να ερωτήσωσιν αυτόν «Σιτήσι» και ομολόγησεν και ουκερνήσατο και ομολόγησεν ότι «Εγώ ουκ είμαι ο Χριστός» και ερώτησαν αυτόν «Τιούν, σι ηλιάσι» και λέγει «Ουκ είμαι, ο προφητής είσαι» και απεκρίθη «Ου». Είπα αυτό, τις ή, ή να αποκρισυντόμην της πέμψας τι τη λέγεις σε αυτού. Εφή, εγώ φωνή βόντο εν τη ερήμο, ευθύνατε την οδόν Κυρίου, καθώς είπεν Ισέας ο προφήτης. Και απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων, και ρώτησαν αυτόν και είπαν αυτό, Τίον βαπτίζεις εις ο Χριστός, ούδε Ηλίας, ούδε ο προφήτης. Απεκρίτη αυτής ο Ιωάννης λεγόν, εγώ βαπτίζω εν είδατε, μέζος ημών στίκιον ημίσου ουκίδατε, ο πίσω μου ερχόμενος ου είμαι εγώ αξιός να λύσω αυτού τον ημάντα του υποδήματος. Ταύτα εν Βιτανία εγέννητο, πέραν του Ιορδάνου, όπου είναι ο Ιωάννης βαπτίζον. Τι επαυρίον βλέπει τον Ιησούν ερχομενόν προς αυτόν και λέγει «Είδε ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτίαν του κόσμου, ούτως εστιν υπέρου εγώ υπόν, ο πίσω μου έρχεται ανήρος εμπρόστεν μου γεγονέν, ότι πρώτος μου ειν, καγω ουκίδιν αυτον. αλλή να φανερωθεί το Ισραήλ, δια τούτο ηλτον εγώ εν είδα τη βαπτιζόν. Και αμαρτύρισεν Γιωάννης λέγον ότι, και θέαμε το πνεύμα καταβαίνον, ως περιστεράν, εξ ουρανού, και έμεινεν επ' αυτόν, καγώ ουκίδιν αυτόν, αλλό πέμψας με βαπτίζειν εν είδατη, εκείνος με είπεν, Έφων αν είδεις το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως εστιν ο βαπτίζον εν πνεύμα τι Αγίο, καγώ εόρακα, και με μαρτύρικα, ότι ούτως εστιν ο βιος του Θεού. Τι επαύριον πάλιν, εις τίκη Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο, και εμβλέψας το Ιησού περιπατούντι, λέγει, «Είδε, ο αμνός του Θεού». Και ήκουσαν οι δύο μαθητέ αυτού λαλούντος, και οικολούτησαν το Ιησού. Στραφείς δε ο Ιησούς και ασάμενος αυτούς ακολουθούντας, λέγει αυτής. Τι ζητείτε, είδε είπαν αυτό, ραβί, ο λέγεται μετερμινευομενον διδάσκαλε pumenis legiabtis έρχεστε και obseste, iltan un και idan pumeni, και παραυτό εμειναντίνη ημέραν εκείνην, ώρα ίνος δεκάτη. Ειν Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο των ακουσάντων παραγιουάνου και τον αυτό, ευρίσκει ούτως πρώτον των αδελφών των ίδιων Σίμωνα, και λέγει αυτό, ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, ο εστιν μετερμινευόμενον Χριστός ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας αυτό Ιησούς είπεν, «Σι ο βιος Ιωάννου, σι κλητής η κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Τι επαυριώνει τέλησεν εξελτίνη στην Γαλιλαίαν, και ευρίσκει Φίλιππον, και λέγει αυτό ο Ιησούς, «Ακολούτη με, είναι ο Φίλιππος από Βιτσέδα, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου, ευρίσκει Φίλιππος τον Ναταναήλ, και λέγει αυτό, «Ον έγραψεν Μωυσής εν τον νόμο, και οι προφήτε ευρήκαμεν Ιησούν διόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Και είπεν αυτό Ναθαναήλ, «Εκ Ναζαρέτ δύναται τι αγατόν είναι». Λέγει αυτό ο Φίλιππος, «Έρχου και είδε». Είδεν Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού, «Είδε, αληθώς Ισραηλίτης εν οδόλο σου κέστην». Λέγει αυτό Ναθαναήλ, «Πότε με γινώσκεις» Απεκρίτη Ιησούς και είπεν αυτό, πρώτου σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σικήν είδονσε. Απεκρίτη αυτό Ναθανάγιλ, ράβι, σύ ο βιός του Θεού, σύ βασιλεύση του Ισραήλ. Απεκρίτη Ιησούς και είπεν αυτό, ότι είπον σύ ότι είδονσε κάτω της σικής, πιστεύεις, μίζω τούτον όψη, και λέγει αυτό, αμήν. Αμήν λέγω μην, όψεστε τον ουράνον ανιωγώτα, και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των βιόν του ανθρώπου.